apo cilësia xheberut që është e marrë nga ky emër ka disa kuptime e para kuptimi parë është se Allahu subhanahu wa taala e përmirëson gjendjen e robit vet duke ia heq të këqijat apo fatkeqësi që i ka ndodhë domethënë fukarallëkun ja zëvendëson me pasuri sëmundjen ja zëvendëson me shëndet dobësinë e tij ja hek e ven fuqinë në të Kjo është një prej kuptimit fjalës xheberut. Kuptimi i dytë është mbizotërues, kahhar, çdo gja i nënshtrohet atij, çdo krijesë, edhe mundet t'i detyron robërit e vet në diçka edhe nëse ata nuk e dojnë. Domethënë Allahu subhanahu wa taala e ka këtë mundësi, krijesat e veta t'i çon me vepru vepra, se Allahu është më i larti me këtë fjalë xheberut kuptohet se është më i larti nuk ka asnjë mangësi asnjë të metë askush s'është i barabart me të as ka mundësi me u kanë dikush partner i tij domethënë këto fjalë i përmban fjala xheberut dhe mirret nga emri i Allahut xhebar Allahu thotë el azizul xhebarul mutakabbir Allahu është aziz i fuqishmi ngadhënjimtari xhebar në veprat e tij, i bukur në emrat e tij. Kjo fjalë përfshin fjalën se Allahu është i bukur. E sa i takon qenies së tij, mjafton hadithet e cilat flasin se xhennetlit kur takojnë Allahun subhanahu wa taala dhe shohin bukurinë e Allahut subhanahu wa taala, i harrojnë krejt dhuntitë e xhennetit nga bukuria që e shohin. Edhe çdo dhunti tjetër që e kanë n'xhennet në krahasim me bukurinë e Allahut subhanahu wa taala ju duket e vogël. Edhe dëshirojnë që gjithmonë të mbehet shikimi i tyre në Allahun subhanahu wa taala vetëm për shkak bukurisë. Edhe përfitojnë pas ndarjes nga Allahu subhanahu wa taala pas këtij shikimi ndërmjetësojnë për shtatëdhjetë mijë tjerë, thumme jahthi rabbi thalatha hathayatin bi kafay, pastaj Allahu subhanahu wa taala i shtin në xhennet edhe tre grushta me njerëz nga me dy shputat e tij. Dhe kjo flet se Allahu subhanahu wa taala prej cilësive të veta është se ka grusht me duart e tij bën grushtin ditën e kiametit. Nga edhe e këput atë e cila e këput farefisin në thot vendi nuk dihet se qysh është kemi folë se na i marrim me emra qysh ka ardhë me kuptim ndërsa mënyrën nuk e dim e vërshimol nuk mund të kuptohet apo të mohohet cilësia thuhet cilësia se nuk ekziston kjo se nëse e thojmë këtë ka për kuptim se Allah subhanë mon i zarë prej rrobave Ridauhu Rida është tek njerëzit rroba që nxirret mbi supa qysh thotë Ata Allah subha A ka mundësi madhëria të kuptohet As qysh ka mundësi këmba Nuk ka mundësi me kuptu As qysh ka mundësi madhëria me kanë rida Edhe qysh ka mundësi me kanë lartësia rida Gjithashtu edhe vendi i zarit S'ka mundësi me kuptu Mirëpo vetëm se besojmë në këtë cilësi Ndërsa mënyrën nuk flasim ngase Allahu subhanahu wa taala pejgamberi sa sa nuk na ka lajmëru më tepër për këtë. Lëvizja ka polemikë në mesin e dijetarëve për shkak se nuk ka ardhë në Kur'an as në sunnet nuk është përmend se Allahu subhanahu wa ta'ala me këtë tekst lëviz. Andaj mjaftojnë tekstet të cilat kanë ardhë, për shembull se Allahu subhanahu wa ta'la zbret në qiellin e tokës, dhe Allahu subhanahu wa ta'la ngritet mbi arsh, se Allahu zbret në ditën e kiametit me gjyku mesin e robërve të vet. A do të thotë kjo lëvizje, nuk ka ardhë në Kur'an edhe në sunnet. Andaj muslimanit i mjaftojnë mi përdor tekstet të cilat kanë ardhë në Kur'an edhe në sunnet, për shkak se te njerëzit kur të ecë, kur të zbret, bën lëvizje, po s'do të thotë se edhe Allahu subhanahu wa taala bën lëvizje. Nuk është patjetër me kuptu nga kjo se Allahu lëviz nëse zbret. Nuk do të thotë kjo, as që do të thotë se Allahu nëse ngritet mbi arsh, ai lëviz. Andaj fjala lëvizje të cilat disa ja kanë përshkruajtur Allahu subhanahu wa taala është më së miri ikja nga kjo, pasi që ky tekst, kjo cilësi, me këtë emër, nuk është përmend në Kur'an, as në sunnet, andaj muslimani do të mju largu këtyre teksteve dhe mi përdor tekstet të cilat kanë ardhë në Kur'an edhe në sunnetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Prej emrave të Allahut subhanahu wa ta'la është Al-Hasib. Al-Hasib Allahu është mbrojtësi më i mirë wa huwa arhamur rahimin dhe më mëshiruesi. Ndërsa ka dy kuptime. Mbrojtës i robërve të vet nga veprat e tyra, nga të mira apo të këqijat, do thot Allahu subhanahu wa taala e run robin e tij nga veprat bëmirs dhe i urt i but ka thënë Ibrahimi selami qoftë mbi ti ka me kërku baba jem ka thënë falje për ti te Allah subhanahu wa taala zoti jem innehu kana bi hafijja nëse don ai me të fal innehu kana ka me bo istigfar për ti ngase ai është me mua Do thotë, hak, Allahu subhanu i vërtetë në qenien e tij, të vërteta janë fjalët e tij, të vërteta janë cilësitë e tij, të vërteta janë emrat e tij, dhe çdo gja që i cilësohet Allah me ta, apo i përshkruhet Allahu subhanu wa tala, apo që e ka thonë Allahu subhanu wa tala, apo që e ka vepru Allahu subhanu wa tala, është e vërtetë. Dhe kjo kuptohet nga fjala, apo nga emri Allahut, se është hak. Prej cilësive të Allah subhanu wa tala, është do thotë butësia e tij apo përplotësia e tij që i ka përfshi të gjithë qafirat edhe muslimant edhe mëkatarët dhe me këtë cilësi Allah subhanu wa ta'ala nuk i ngut sendet, nuk i gjukon njerëzit, nuk i dënon menjëherë sa ta veprojnë mëkatin apo kafirat apo mëkatarët po me këtë cilësi Allah subhanu wa ta'ala u jep shans atyre gjasa që ata mu kthy edhe mu pendu se sikur mos ta kish pas këtë cilësi i kishte dënue të gjithë sa ta kishin bo mëkatin mirëpo Allah subhanu wa ta'ala është halim nuk i ngut sendet po ju jep njerëzve afat për pendim Ngase te njerëzit nëse ka turp I ndryshohet ftyra, skuqet S'do të thotë se edhe Allah subhanu wa tala skuqet Po Allah subhanu ka turp Nuk e di mënyrën se si Allah subhanu i vjen turp Dhe si Allah është i turpshëm Gjithashtu prej cilësive të Allah subhanu wa tala është El haja Kjo cilësi e Allahut, gjalla e tij dallon prej gjallës të njerëzve, krijesave të tjera. Allahu është i gjallë pa fillim dhe është i gjallë pa mbarim, do thotë nuk ka përfundim. Ndërsa në hadithin e Bukhari dhe Muslimit në rastin kur ka ndodhë akuza ndaj Aishës radiallahu anha ifkit sulh është ba janë betu sahabët kanë falë për një mosmarrëveshje që ka ndodhë për vrasjen e një personit Kush të ka nxirrën, çka ishte problemi? A ke dalë jashtë? Aisha nuk don të të shkakurgjojë Rasulullah. E pastaj i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam La tukhbirini aw la yukhbiruni al-latif al-khabir. Do të më lajmërosh ose më lajmëron i urti, i buti dhe njohësi i çdo gjasë. E thot,